فاز فوزا عظيما ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله بخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدع وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار كاجعل الله سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن تصيب الذين ظلموا منكم حاصة واعلموا أن الله شديد العقاب Izbjegavajte ono što će dovesti do smutnje koja neće pogoditi samo one među vama koji su krivi, među vama koji su krivi. Va'lemu enna Allahe šedidu likab i znajte dobro da Allah žestoko kažnjava. Onima koji će slušati ovu hudbu i koji slušaju, napominjem da se bojimo Allaha Allah azzaveđel i da ne koristi niko moje riječi govorivši ovdje je mislio na ovo A ovdje je mislio na ovo. Ove su riječi poziv svakom od nas. Kogod bude slušao ovu hudbu, bez izuzetka, gdje god bio, radio, živio i borio se. Nakon što je poslanik Ali Silat Selam uradio ogromno dijelo izgradnjom meščida, a on je centar za okupljanje druženje muslimana, uradio još jedan korak naprijed. Pa je uradio još veću stvar. Pobratio nio je muhađire i ensarije. To je bratimljene poučilo velike rezultate u izgradnji islamskog društva. I te ime je poslanik Ali Sadatu Vaselam učinio postavljanje temelja islamskoj državi i umetu. Zašto? Znao je poslanik Ali Selatu Vesalam da je bratstvo među njegovim ashabima početna tačka bez koje se ne može nikud dalje. I počeo je Resul Ali Selatu Vesalam da ih odgaja. Da učvršćuje njihove odnose. Pa kaže poslanik Ali Selatu Vesalam nemojte jedni drugima zavidjeti. Nemojte se u kupoprodaji nametati Nemojte se mrziti. Nemojte leđa jedna drugom okretati. Nemojte se jedni drugima u poslove miješati. Budite ova Allahovi robovi braća. Musliman je muslimanu brat. Ne čini mu nasilje. Ne laže ga. Niti ga ponižava. Pa je poslanik Ali Sato Selam pokazao na prsa tri puta bogobojavnosti ovdje. Pa kaže, dosta je čovjeku grijeha i zla da ponižava brata muslimana. Svakom muslimanu je haram. Svet, život i metak i čas drugog muslimana. Poslanik Ali Svatu Selam, braćo moja, nije govorio o islamskom bratstvu kao jednoj suhoparnoj paroli koja će se jedno s vremena na vrijeme nekad spomenuti. Naprotiv, on je omeđio to njihovo bratstvo naredbama i zabranama unutar njegove države. Jer je znao da bez toga ne može ništa uraditi. Zato poslanik Islama, braćo moja, nije podigao sablju, nije digao sablju na mušrike, sve dok nije vidio da su njegove asabi braća. Znao je poslanik Ali Sidatul Selam da pomirenje među muslimanima je šart za daljni uspjeh. Jer ono otklanja mržnju iz prsa. Vodi ka jedinstvu i otklanja međusobne podjele. Jer je pomirenje izvor sigurnosti, stabilnosti, ljubavi i spokoja. A ujedno, pomirenje je, znao je to poslanik Islama, i ja sam dokaz islamskog bratstva. Ja sam dokaz islamskog bratstva. Kaže uzvišeni, innama almu'minuna ihfa wa aslihu bayna ahwaikum. Kaže vjernici su, zaista su vjernici braća. I šta još? Bene, pomirite, kaže vaša dva brata. Zašto? Wattakullah. I bojte se Allaha. Lalakum turhamun. Pa da bi vam se milost ukazala. Šta da uradite? Da pomirite vaša dva brata poslanik ali salatu wasalam, nasuprot ovome, zabranio je da muslimani čine nepravdu jedan drugom. Ne, ovo nije zabranio poslanik ali salatu wasalam, braćo. Allah te bareke u otala, zabranio je u hadisu kuci sam sebi nepravdu. Pa kaže uzvišeni, ja i badi, inni haramtu zulme ala nefsi. O robovi moji, ja sam sebi zabranio zulmu. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا Pa kaže, izabranjem ovaj zul među vama i nemojte ga činiti. Sam sebi Allah zabranio zul i onda pojačava i vama ga zabranjuje. Svako od nas, braćo moja, će na sudnjemu danu odgovarati za svoje postupke. Onoliko Koliko si svjestan da ćeš odgovarati, takva će ti djela biti na ovom dunjaluku. Kaže poslani, Rasulullah sallallahu alaihi sallam, len te zale kadema avde i jeumen qiyame. Kaže, neće se pokrenuti. Šta? Stopala roba na sudnjemu danu. Hata es ele an arba. Sve dok ne bude upitan za četiri stvari. Nema pomicanja. O svom životu u što ga je potrošio? Zašto si i za koga dao život? O svom imetku? O svojoj mladosti? U što ga je potrošio u svom znanju? Šta je po njemu radio? Dani, braćo moja, naših života na ovom dunjalku su svakako odbrojani. Životni vijek naš je ograničen i smrt dolazi sigurno. I nakon proživljenja izlazimo iz svojih kaburova i svako će biti pitano danima svoga života u šta je pravilo. Zato se pripazite dobro. Zato pripazite dobro šta radite. I na razumu sela Rasulullah i sela Allaho sallam, pitao je čovjek poslanika ali sallatu wasalam, ej od muslimine hajer, koji je musliman najbolji? Pa kaže Rasul alaih sallatu wasalam, قال من سلم من سلم المسلمين من لسانه ويده onaj od čijeg jezika i ruku su mirni drugi muslimani. A ko je onda najgori? Ovaj nastavak nije hadis. Postavimo onda sami sebi pitanje. Ako je najbolji onaj od čijeg jezika i ruku su mirni muslimani, ko je onda najgori? Ebu Musa Lešari prenosi da je postanik ali sad poselam rekao. Pre nastupanje sudnjega dana nastupit će fitne, smutnje i iskušenja. Nalik mrašim noćnim tminama, kad se čovjek osvanuti kao vjernik, a omrknut kao nevjernik. Osvanit će kao nevjernik, a omrknut kao vjernik. Onaj koji tada sjedi bit će bolji od onoga koji stoji. A onaj koji stoji bit će bolji od onoga koji hoda. A onaj koji hoda, bit će bolji od onog koji trči. Kažem dalje, postanik ali salatu wasalam, polomite kacige vaše. Iskidajte tetive sa vaših lukova i strela, a sabljama okamen udarite. Ako vam neko s lošom namjerom dođe, nek postupi onako kako je postupio jedan od dvojice Adamovi sinova. Ovaj hadis aludira na to da će muslimani zapadati u međusobne fitne i sukobe zbog raznih razloga. Ako je problem među njima toliko očit i jasan, i jasno se može prepoznati ko je zalim, ko je mazlum, onda je muslimanu obaveza da stane na stranu onoga kome se čini zul. Od Abdullah ibn Amra ila Asa se prenosi da je poslanik ali sada to selam. Poslanikom sallallahu alejhi ve sellem glasnik je počeo uzvikivati. Nama se uspostavlja u žematu. Pa se kaže, okupi smo oko poslanika, ali salatu wasalam, kad nam reče poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. Nije bilo poslanika prije mene, a da mu nije bilo obaveza da svoj umet uputi na ono što je najbolje za njih. I da ju pozori na ono što je najlošije po njih. Što se tiče vašeg umeta, svo dobro njegovo je pohranjeno u prvim generacijama umeta dok će zadnje generacije umeta snaći neke stvari koje vam neće biti drage. Nastupit će fitne, smutnje i iskušenje, gdje će neke biti male sprem drugi. I kad će vjernik uzvikivati i govoriti, nema gore od ove, pa će doći nova. Pa će opet reći, nema gore od ove, pa će doći ova. Pa kaže poslanik, ali sad ko želi da bude udaljen od džehennemske vatre, neka ga zatekne smrt, a bude u ibadetu Allahu te bareke wa ta'ala. Poslanik Ali Sallatu Veselam je podučio svoje ashave zašto i za koga treba da se bore. Pa kaže Nen qatala li takuna kelimatu Allah. Ko se bori da Allahova riječ bude gornja, tijelo ja fehuva fi sabili lah. Taj je, kaže, šta? Taj se bori na Allahovom putu. Ako smo do vjerovali da nam dolaze vijesti o stravičnih zločina i mučenja muslimana i šitavog svijeta, a čija su djelo po poampirenih četnika, razjaravni maca, divlji hordi ustaša, amerikanaca, američki falangi i plaćeni ubica. Mi smo svjedoci da usled posijane fitne, da muslimani, nažalost, su spremni da urade iste takve stvari. Da osjecaju glave jedni drugima. Dok se židovi i amerikanci raduju i današnjim udarcima na gazu u mjesecu Ramazanu žele da nam pokažu da mi nismo jedinstveni. Možete vi muslimani radi šta hoćete, ali mi ćemo vam pokazati da vi niste jedinstveni. Danas su muslimanska krv i život postali najjeftiniji. Postali smo samo brojke. Kao mesari kad broje stoku. Danas sam zaklao toliko, sutra toliko. O tome islam švišenja Kibru Tajim El Džavzija rekao Prolijevanje krvi među muslimanima biti kod debe na Sifinu u Nehravanu u toku smutnje sa Abulahom Ibn Zubeirom je prouzrukovano pogrešnim tevilom i interpretacijom šerijanskih tekstova koji nisu bili u skladu sa objavom. Islam nikada, braćo moja, nije bio iskušan smrtonosnim iskušenjem i fitnom a da time, da to nije bilo uzrokom pogrešnog tumačenja Allahove objave. Islamski umet je iskušan smutnjom i dan danas i okupacijom od strane njegovih neprijatelja. Samo zato što su muslimani upali u zamku vlastitih mišljenja i prepostavki, a zanemarili jasno slovo objave. A šta je drugo bilo uzrok proljeva na krvi pripadnika Benu Džuzejne, nakon su primili islam. Pa poslanik ali sada to selam radi toga je podigao svoje ruke i rekao Allahu moj, ja nemam ništa s onim što je uradio hvali. Šta je to nasilnički i krvnički ubilo pravenom halifu Osmana radi anhu. Šta je drugo dovelo do ubijstva Ali je radijalahu anhu kao četvrtog halife i njegovog sina i drugih članova njegove časne porodice. Osim pogrešno tumačenje. Šta je dovelo do ubijstva Amara ibn Asira i njegovih istomišljenika? Ako nije pogrešno tumačenje vjere. Šta je drugo dovelo do prolijevanja krvi? Ibn Zubeira, Huždra ibn Adija, Sejda ibn Džubeira i drugih muslimanskih alima i velikana ako nije pogrešna tumačenje vjere. Šta je drugo dovelo do proljevanja krvi muslimana i dan danas? Šta je drugo dovelo i ubilo i dovelo do ubijstva učenja Ahmeda da bi al-Zaja i tako dalje? Šta je bacilo u tamnice tolike učenjake? Šta je drugo omogućilo tatarskim hordama i njihovim sabljama da osvoje muslimanske zemlje i izvrše stravišnje pokolje na muslimanima ako nije pogrešna interpretacija šerijskih tekstova. Fitna ubijanja među muslimanima je najveće iskušenje. Upravo zbog svetosti i nepovredljivosti muslimanske krvi, koju su neki svojim pogrešnim tumačenjem obezvrijedili toliko da je u njihovim očima postala jeftinija od krvi nekakve svinje. Ona je najveće iskušenje i zbog toga što islamski učenjaci ne mogu ništa da urade. Na ovo aludiraju i riječi Ibn Tejmije koji je kazao kad se desi fitna onda pametni učeni nisu u stanju spriješiti glupake i bestinike da proljevaju muslimansku krv. A sabi, braćo moja, nisu samo naučili sunnet, već su ga dosljedno primjenjivali u svom životu pravilom da je bolje načiniti grešku sustežujući se od fitne nego upasti u nju i uprljati ruke muslimanskom krvi. Ulema priča da se ne desi fitna, a kad se ona desi, onda ulema šuti. Jer Islam nas uči da je ostavljanje u životu onoga ko zaslužuje da bude ubijen. Ko zaslužuje da bude ubijen. Mnogo bolje i lakše nego ubiti onoga koji zaslužuje da bude ubijen. Kad se njihovo vrijeme proširila fitna, većina sahaba se suzdržala i nije htjela da uzme učešća u tome. Prenosi se da je poznati tabi Muhammed ibn Siri rekao Fitna se dogodila u vrijeme kada je hiljada sahaba bilo živo. Ali nije ih toliko učestvalo u tome. Broja sahaba koji su učestvali u velikoj fitni kaže nije prilazio broj 30. A imame Šabi je samouvjereno govorio. U bitci kod deve učestvovala su samo četvorica ashaba. Alija, Amar ibn Jasir, Talha i Zubeir. Pa kaže dalje, ako mi donesete dokaz da je bilo petorca, ja ću sebe smatrati lažovom. Jedan od ashaba koji je pobjegao od fitne je Sad ime Ebu Vakas radijallahu anhu. Komadanca, kad si i prvi muđahid koji je gađao strelo na Allahov put, prenosi se od Muhammeda ibn Sirina da su neki ljudi, među kojima je bio njegov sin, govorili sad Ibn Vakasu radijallahu anhu. Kaže, zar nećeš da se pridružiš jedne od ove dvije skupine? Opredijeli se. Pa kaže, Ti si jedan od članova šure, zakonodavnog tijela, džemata, muslimana. I najpreće da se ti uključiš u borbu. Kaže sad ime Vakas radijallahu anhu. Neću se boriti dok mi ne donesete sablju koja ima oči, uši, usta i jezik. I koja će znati razpoznati vjernika od nevjernika. Ja sam bio muđahid i ja dobro znam šta je džihad. Ovo što vi meni nudite nije džihad. Jer ja dobro znam šta je džihad. To što vi nudite je smutnja i fitna koja će nas sve uništiti. U predaji stoji da su vrijeme fitne s Abulahom i Zubeirom. Došla dvojica muslimana kod Abulaha i Gnomera. I rekli mu, ljudi čine to što čine. A ti si poznati Asab i sin Omerom, radijallahu anhu. Šta te sprečava da ne izađeš u borbu? I prikloniš se jednoj strani. A on kaže, sprečava me to što je Allah zabranio da prolijem krv muslimana. Ahraf ibn Kajis radjela on veli, kaže, izašao sam da pridlužim se Ali radjela on i njegovoj vojsci u vreme smutnje, pa me kaže, sreo jedan od ashaba, I rekao mi, kud si pošao? Pa kaže, želim da pomognem poslanikovog Amidžu radijallahu van Aliju. Pa mi je on rekao, vrati se, jer ja sam čuo poslanika sallallahu alaihi wasallam kada je rekao, kada se muslimani sukobe i ubijeni ubica će u džahennem, rekao sam, Allaho poslaniće, za ubicu mi je jasno, ali zašto ubijeni? Odgovorio je, zato što je on želio da ubije drugog muslimana. Poznati ashab učinjak među ashabima, Abdullah ibn Amr ibn Alas bio je prisiljen da izađe u borbu na Sifinu. Pa izašao na poprište bitke, ali se nije borio, već je govorio. Šta ja imam sa Sifinom? Šta ja imam sa ubijanjem muslimana? Pa kaže dalje, da sam Bog do davno umro, da ovo nisam dočekao. Tako mi je Allah. Ja neću nikoga udariti sabljom, niti kopljem, niti ću na bilo kojeg muslimana baciti trevcu. Ne samo spomenuti ashabi, nego je čak i Alija radijallahu anhu koji je očekivao podršku ashaba, kad je čuo da je Sad ibn Vakas i ibn Omer da su se povukli od učešća u bici, između Alije i Moavije rekao, gledajte šta je rekao Alija, divan li je stav koji su zauzeli ibn Omer i Sad ibn Vakas. Ako je to dobro, onda je nagrada za njih velika. A ako je grijeh, onda je to neznatna pogreška. Samo zato što se nikom nisu opredijelili. Huzeifa radijela on je govorio, neće ti štetiti fitna ako znaš vjeru. Ona nastaje kad ti se pomiješa istina i zabluda. A Hasan al-Basri kaže, kada fitna dolazi, prepoznaju je samo učeni, a njen odlazak prepoznaju i neznalice, jer ona iza sebe sve opustoši. U vezi sa branom, zabranom ubijstva muslimana postoje brojni ajet hadis. Allah poslanik ali sada tu selam kaže Prvo što će biti suđeno među ljudima na sudnjem danu jeste pitanje krvi. Ebu Daudu navodi predaj u Balebin Samita koji kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao Vjernik je dobar na svom putu, dobar je sve dok ne prolije zabranjenu krvi. A kada prolije zabranjenu krv, onda je propao. Kada bi se svi stanovnici nebesa i zemlje sastali i ubili jednog muslimana, Allah bi bacio svoj vatru. Kod Allaha je manja šteta da nestane ovaj svijet, nego da bude jedan musliman ubijen. A u drugoj predaji, ubijeno dijete nema nikakva, braćo moja, grijeha. Što svjedoče osmi i deveti ajet sure Takvir. O idar me ovdje tu suelet bi ej zembin kutile. A kada živa djevojšica bude sahranjena i upitana zbog kakve krivice je umorena. Ovako živa saranja djevojšica na sunnji danu, braće moja će biti upitana zašto je. Zašto je umorena? Zbog čega? Da bi se prijetilo njenom ubici. Ako će dakle, Biti pitan onaj kome je nanesena nepravda, zbog čega je ubijen. Kako će onda onaj koji je nasilje učinio? Od Ebu Hurere radjela van, se da je poslanik ali sada to sam rekao, neće nastupiti sudnji dan sve dok ne bude puno hađa. A šta je to hađa Allaho poslaniće? Upitaše sabi. A on reče, ubijstva ubistvo. Šeo Islam ibn Tejmije rahmehullah u svom dijelu El Amro bil Ma'ruf na 40. strani kaže Ljudska svakodnevnica obstoji s pravdom. Iako su prisutne neke vrste griješanja, griješenja. I to duže nego što obstoji uz nepravdu sprav ljudi. Iako su druge vrste griješenja zatrane. Zato je rečeno, kaže Ibn Tejmije dalje. Allah će podići državu zasnovanu na pravdi, pa makar bila i nevjernička, a neće podići državu zasnovanu na zulmu, pa makar bila muslimanska. Dunjavuk obstaje uz pravdu i kufru, ali ne obstaje uz zulm i islam. Allah poslanih sallallahu sallam je rekao, ne postoji grijeh za koji kazna vrže stiže od nepravedne primjene sile i kida na rodinski veze. i ko primjenjuje neopravdanu silu, Biće savlada na dunjalku. Pa makar bio od onih koji će zaslužiti oprost i milost na ahiretu. Pravda je pokretna sila svemu, kaže dalje Ibn Temije. Pa u vezi s tim, ako se nešto na dunjalku pokrene i zatrne na pravdi, bit će i podignuto. Pa makar ona je ko to radi, nema on nikakvog udjela na ahiretu. A kad god se ne pokrene i ne zatrne na pravdi, neće biti podignuto. Pa makar onaj koji to radi ima u prisebi imana radi kojeg će biti nagrađen na ahiretu. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين كاجة فصلانك صلى الله عليه je vaša krv i يباشا ميتي i vaša čast sveta među vama. Kao svetost ovog mjeseca u ovoj zemlji. Kao svetost ovog dana. Ne bojte se vratiti nakon mene stopama kufra, pa da ubijate jedni drugi nakon mene. Čast mu'mina, braćo moja, kod uzvišenog Allaha te baraka od je veća od časti kjabe. Kaže Abdullah ibn Amr ibn As, u hadisu koga bilježi ibn Mađe sa ispravnim lancem prenosilaca, Kaže, vidio sam poslanika, ali se ratu oselam, kako tavafi oko kjabe i govori. Kako si samo lijepa. Kako si samo lijepa, kako je lijep tvoj miris. Kako si veličanstvena i kako je veliko tvoje mjesto kod Allaha. Tako mi uzvišenog Allaha. Čast mu'mina je kod Allaha veća od tvoje časti o kjavo. Njegov imetak, njegova krv. I da se o njemu ne misli nego samo dobro. Tako mi Allaha. Rušenje kiabe kamen po kamen je manji grijeh kod Allaha nego da se uvrijedi čast mu'mina ili da se prolije njegova krv. Kaže poslanik ali se da selam. Kada bi svi stanovnici nebesa i svi stanovnici zemlje učestvovali u ubijstvu mu'mina, Allah bi sve bacio na glavačke u džehennem. Kaže poslanik ali se da selam. Ko pomogne u ubijstvu muslimana sa pola riječi, Doći će na sunji dan, a između njegovih očiju će pisati onaj koji je izgubio nadu Allahu milost. Allah te bareke u tebala, braćo moja, žestoko prijeti onima koji se ubijaju od muslimana. Došao je čovjek Ibn Abbas, kako bilježi Imam Ahmed, sa ispravnim lance prenosila taj pitao, može li čovjek koji je ubio pokajati se? Pa je to ponovio tri puta. Na to će Abdullah ibn Abbas. Odakle? Kako? Ja sam čuo poslanika ali sallatu selam koji kaže doći će čovjek na sudnji dan koji je ubijen. U jednoj ruci nosi svoju glavu a drugom rukom drži ubicu. Pa će reći gospodar moj ovaj me ubio. Pa će Allah reći ti si upropašten i sve si izgubio. Kaže poslanik ali sada to selam. Allah je odbio da primite obu onoga ko ubije mu'mina. Kaže poslanik ali sada to selam. Kamata ima 72 stepena. Najniži stepen te kamate je kao da čovjek opći sa svojom vlastitom majkom. A najveći stepen da čovjek skrnavi čast brata muslimana. Kaže poslanik ali sada to selam. Uništenje cijelog dunjaluka. Kaže je manji grijeh kod Allaha nego da se ubija musliman. Nije dozirno muslimanu da plaši muslimana. Ako bude plašio muslimana, Allah će njega na suljemu danu. Kaže poslanik Ali Silatu Vatelam, mene će proklinu jednog od vas, koja da pokaže željeznim predmetom prema svome bratu, iako bio njegov brat po ocu, po majici ili kako već, sve dok ne prestane. Kaže poslanik Ali Silatu Vatelam, Allah mi je sakupio zemlju, pa sam vidio njen istok i zapad. A vidio sam i da će moj umet posjedovati i vladati onim što mi je skupljeno. Data su mi dva blaga, crveno i bijelo. Molio sam Allaha za svoj umet, da ga ne uništi opštom sušnom godinom i da im ne pošalje neprijatelja iza njih sami, koji će im oduzeti vlast i moć. Gospodar mi je rekao, Mohamede, kada ja nešto dosudim, ono se ne može poniti. Udovoljavam ti da tvoj umet ne uništim opštom sušom i da im ne pošaljem neprijatelja izvan njih sami koji će mu uzeti vlast i moć. Pa makar se on sakupio sa svih strana, sve dok sami ne poču uništavati i ubijati jedni drugi. Poštovani džemate, draga moja braća, Šta ćemo reći Allahu, a da se ne ogrešimo? Gospodaru naš, da li si zadovoljan da tvoji robovi ubijaju tvoje robove? Vladaru dana sudnjeg, da li si zadovoljan da tvoji robovi prolijevaju krv tvojim robovima? O milostivi, jesi li zadovoljan da tvoji robovi lažu tvoje robove? O mudri Jesi li zadovoljan da tvoji robovi huškaju na tvoje robove? O gordi, jesi li zadovoljan da tvoji robovi mrze tvoje robove? O snažni, jesi li zadovoljan da tvoji robovi tlače tvoje robove? O samilosni, jesi li zadovoljan da tvoji robovi proklinju tvoje robove? O gospodaru vaša veličanstvenom, jesi li zadovoljan da tvoji robovi otimaju metke tvojim robovima? O živi vječni, jesi li zadovoljan da tvoji robovi progoni tvoje robove? O Allahu naš, gospodaru nebesa i zemlje, stid me da nabrajam. Stid me da nabrajam, gospodaru, a ti dobro znaš. Strah me da se ne naljutiš na nas. Šta da kažemo majkama ubijenih muslimana? Šta da kažem ocu ubijenog muslimana? Šta da kažem njegovom bratu? Šta da kažem njegovoj majci? Šta da kažem njegovoj sestri? Šta da kažem njegovoj braći? Šta da pričam njegovoj djeci? Da ga je ubio musliman? O Allahu, jesi li ljut na nas? Ako jesi, otvori svoju srđbu sa nas. Smiluj nam se i oprosti. Nemoj biti ljut na nas. Ja, Rabbi, pokloni nam ljubav prema tebi i prema onima koji tebe vole, kao i prema svemu onome što nas vodi do tvoje ljubavi. Podari nam ljubav da prema tebi bude draža od ljubavi žednog za hladnom vodom. Allahu, nemoj nas učiniti od onih koji se kaju onda kada obole, a čiji mozdrave opet u iskušenje padaju, a kada osiromaše tužni budu. Allahu, podari nam zadovoljstvo onoga koji je tobom zadovoljan. Čuvaj nas u ovom životu i poslije smrti. Gospodaru naš, našu bol zamijeni tugom, našu bol zamijeni utjehom, tugu radošću, a strah sigurnošću. Gospodaru naš, neka iman i jekin izgasne požudu srca, neka rijeka imana utrne žar duše. Allahu naš, umornim očima muđahida podari siguran san, nemjednim dušama spokoj i obradu i skorom pobjedom i spoji njihova srca. Allahu, neka tvoj nur prosvijeti izgubljene oči, neka zalutali nađu tvoj put, a izgubljeni tvoj uputu. Gospodaru naš, neka istinska zora tvoje svjetlosti odagna šeitanska šaputanja, neka istina prevlada zlo u nama i neka tvoja vojska odbrane muđahida skrši sve sletke šeitanske. Allahu, sačuvaj nas od tuge i brige, a iz naše duše odagnaj nemir. Samo se tebe bojimo, samo tebi robujemo, na tebe se oslanjamo i od tebe svaku pomoć tražimo. Ti si gospodar naši zaštitnik, pa divnog li zaštitnika i pomagača. Alhamdulillahi rabbil alemin. Kremu salam.